viaja, não firma. Sente essa parada. Tribo da periferia outra vez. Kamikaze! Não sou doutor, mas quando você sentir dor, vou te medicar, mas com doses de exemplo. Quanto sangue é preciso para lavar um sofrimento induzido pelas lágrimas e as palmas que voam no vento. Só Deus sabe, Deus sabe, Deus sabe o quanto caminhei pelas ruas dessa cidade só na coragem que a cara era só pra porta dos castelos de areias que se transformaram em bosta. Sem dinheiro minha mãe me fez homem, só observo quantos vendem, quantos consomem. Passei por caminhos que sem Jesus não dava, se até nem chegara na porta da minha casa de novo. Olha o moleque ali, com os pés no chão, roupa da escola. Mas não foi não Ficou na rua, apanhou da viatura na quina De frente o bar da tia, população se indigna Cê nunca tá só, nesse mundo é assim se eu for por você, vários serão por mim. Barraco voa na chuva, quintal alaga. E quem se arma também perde a casa. Adiantou nada de dia tênis mocassi de Calvin Klein Hug. Ontem fui Fred Krug, mas hoje é só mais um que abomina os cu e que fumo do bom da bela. Divide que a vida é bela, até vejo que da janela um sonho. Preciso de morfina, não posso respirar, tá abaixando a adrenalina. Cadê minha mina? Olhou pra cima e vejo, sinto medo, mas tudo é só parte de um recomeço. também. Felizmente eu não posso te ajudar. Doutor enfermo. Um belo dia para entendermos que a dor não significa absolutamente nada. <laughs> tô trêmulo, estômago embrulhando tudo, virando entusiasmo moribundo, meio confuso. Se estive bem por um segundo, um coma profundo é o alívio pra esse mundo. A visão da poeira sobre as barracas na feira e os menores de skate indo pra aula de rabeira. Aqui, palco perfeito pra pensar, pra fazer besteira. Mas quem nasce grande não precisa apanhar de mangueira última cerveja que Juni tomou lá no samba causou estrago na família toda. Por isso pensa antes de qualquer coisa, prioridade é só uma, o resto é que se foda. Em outro mês de fevereiro, uma mistura maluca de droga, sexo, guerra e romance. De longe vi alguns parceiros se traírem por puta dinheiro, umas fitas insignificantes tem vacina nem diagnóstico. Olhar é químico, sorriso é tóxico. O efeito é mórbido, neurotraumático, alucinógeno. Te contaminou. posso te ajudar? Doutor Enfermo! Um belo dia para entendermos que a dor não significa absolutamente